da landegiaren uh, ogoita boskaren artikulua, eta horrek, eh, bon, da urratx txiki bat, azken jana, ez da, ez da ere uh, eh, urratx, kriston uh, urratxa, da pixkat behartzen du nagusia, berroita mar langile gaineko lantegietan, negoziatzia hori deskonektizatzeko uh, eskubide bat. Nola, gero eta gehiago, orduan, e, konektatzeko trebiak erabiltzen dira bizi pertsonalean, eta da biskat e, eh, langile bat zuen bizi pribatua, eta pa usan orduak biskat gehiago respetatzeko. Eta, bon, hori da, da negoziat, urteko negoziaketetan hori sartzen da, behar, lan nagusia behartua da, eta aldiz, ez bada korriolik lortzen, e, nagusia aldiz behartua da, ere, sartabat proposatzea hori buruz, eta sarta hori proposatzia uh, eh, enpresa komiteari edo delegatu Eta sarta hortan berdira, berdira erakutsi uh, proiektu batzu informatzeko eta sensibilizatzeko langileak, tresna numerikoen eh, erabilpen arrazoinatu eh, bati buruz. hala, hori da, urratxe da, urratxe txiki bat azkenean. Eh, hori da, bat azkenan e eta SMS hauek ez edo noiz bidaltzea, ez edo zen ordutan hori biskat egikulatzea. Ez zuek laben, bon, lan legaren barne da, lege di hori, zer, zer hortaz? Be, horren errandu denak, hori da, da zinez txiki bat, gu pentsatzen dugu urgunago joaten aldera, joaten altzen legea hori buruz, ari gira gizarte ultra ultra konektatu batean eh, bizi gira eta Orban bai, urratx bat da, baina uh, legeak ez du norma berezilik definitzen eta ez da zikorrik ere finkatzen uh, legea ez bada errespetatzen. Orban uh, zaila da erratia antzinamendu bat dela, nola mm, azkenean uh, ez bada errespetatzen ere, ez da zigorrik eta bada, orban, uh, da zinez urratx tiki-tiki bat. Gua uh, dekonektazio horren alde gira, bai, badira enkesta hainitz izan dira, eta langileen eguneko larrogoita amarrak asik, pentsatzen du konexio tresnek eh, behartzen dituztela lantiketik kanpo lan egitea, gero eguneko eh, irurugoiek ere jote egen bizi privatua trabatzen duela, eta joan eh, jende hainitz hoa konturatzen da, be ezin dela horra segitu eta traba dela bizi pertsonalean. Azkenean hor, eh, lega horrekin eh, tresna dugu um, um, muristen edo tresnaren erabilera, menen azkenean eh, nagusiak du hori manatzen tresna justu baliabide bada. Eta bai, e, hori da, ostene jaten nuen gizarte konektatu batan bizigira, e, langila initze baute porta, portablea, eta nagusiak erabiltzen dituzte hola deitzeko itzeko lan dutatik kanpo eta berdin mailekin eta ara, hortarat Hortarat iritsi eta berda hori e, eh, piskat e, eh, Uste duzu estresa faktore bat dela hori? Ba, bai, eh, bai, bai, estresa provokatzen duela, eta eta zinez bizi privatuan e, e, trabagarri, nola mementutan e, nagusak daitzen albait zaitu, e, ez, ez duzu sekulen mozten zure, zure lanarekin, eta nire ustez berda lortu moztea noiztenka, eta... Ez, beti, uh, zen, gelitzea menpetasun, uh, eh, nagusaren menpetasun hori. Azkenean legea ez da aski urgun joten zuentzat. Ah, da... Bat ere, bat ez da, <laughs> ez da aski eh, joten, ez hori xor da, da urras bat, hori xor da urras bat da, baina ez zineztikia, ez baita, bezala, norma berezirik, eta ez zigorrik, orduan, da pixkat, sensibilizatzeko modu bat.